ako je žena u mjesečnom ciklusu, ciklusu hajsu, dakle, e, da li tada i, i žena i muž smiju malo intimnije jedno drugo dodirivati? Kada da ili ne, dovoljno. Što se tiče što se tiče žene, kada je u posebnom periodu, kada ne klanja i kada ne postoji, dakle u periodu mjesečnog pranja i hajda, nema smetnje da čovjek živi sa svojom ženom i čini isto ono što radi i kada je ona čista, osim E, potpunog onog e, odnosa koji ima. Dakle, može sve drugo raditi, osim što je žena duža da, da prekrije od pasa pa do koljina. I tu je, ovaj, neće uopšte e, dodirivati. Ostalo tijelo je dozvoljeno.